اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله استعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك ونحن نعلم ونعوذ بك ونستغفرك لما لا نعلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يسر ولا تعسر اللهم بارك وتمن بالخير لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم أما بعد Sva hvala i zahvala الله samo Allahu, savršenom gospodaru svih svjetova. سبحانه وتعالى subhanahu wa po svakom pitanju, jer je samo on bez mahane manjkavosti, savršen, potpun u svakom smislu. Samo Allahu subhanahu wa ta'ala zahvalijemo na svemu, jer savršen ne griješi i kad naređuje, i kad zabranjuje, i kad dobro ili zlo određuje, od njeg pomoć, oprost i uputu tražimo. Koga Allah uputi napravi put, tome nema zablude. Koga Allah subhanahu pravedno u zabludi ostavi, tome nema ni pomagača, ni upućevača ni na jednom svijetu srećivača. Zato sebi spasa kroz Allahovo sadovoljstvo tražimo kad sve dok živimo srcem, jezikom i dijelima svjedočimo da nema drugog Boga sem Allaha jedini i nema sudruga i da je Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam Allahov rob najbolji i njegov poslanik posljednji. A zatim mi na putu ka Allahu subhanahu wa ta'ala a putnici jesmo htjeli to priznati ili ne možemo završiti samo na jedno od dvije stanice i na jednom od dva odredišta. Ili u džennetu, kući vječnog užitka, ili u džahennemu, za kojeg Allah kaže, a dovoljno ne on kao svjedok koji ga je stvorio, grozno vam probivalište. Onaj ko hoće u kuću vječnog užitka, mora ispuniti životni cilj, postići Allahovo subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo. Ali to se ne postiže osim radeći po onome što je on subhanahu propisao u smislu izvršavanja naređeno koliko se može i klonjenja zabranjeno koliko se može. Koliko god budemo dobri u ostvarivanju ovog cilja, toliko ćemo biti dobri i sretni na ovom i na onom svijetu. Najbitnije stvari od kojih sve počinje je ono što je u našim srcima, ono što je u našim prsima, ispravno vjerovanje. I to je najveće dobročinstvo i najveće dobro. Jer ono nužno proizvodi, proizvodi produkuje, tjera čovjeka na ispravne riječi, ispravna djela. I zato kaže poslanik sallallahu a nehi da se nemo tijelima jedan organ koji je kad je ispravan, ispravno je cijelo tijelo, a kad je neispravan, neispravno je sve ostalo, to je srce nastavljamo uz Allahovu pomoć i dozvolu sa pojašnjavanjem onoga što je preostalo od propisa, tačaka, temelja vezanih za ispravno islamsko vjerovanje. Ovaj zadnji dio, oni koji su stavljali pod naslov, a šeh nije pravio pod naslov, on je ovo jednom cugu napisao sa ovu poslanicu, nazvali su kao poglavlje u kojemu se navode neke od stvari kojima se upotpuni, upotpunije isla, ispravno islamsko vjerovanje, kao i moralne osobine sljedbenika pravog puta, ehli sunnata val džemata. Tako da postoji još niz rečenica koje su opet presovano znanje prije onih direktnih moralnih stvari. Ja sam previdio to pa sam stavio, na, rekao da stavi naslov ovaj moral sunnetlija. S tim da ove stvari imaju te kako veze sa moralom. Jer mi imamo, znači, u islamu jednu stvar koju možda ne vidimo toliko velikom ili nismo je svjesni. A hvala Allah uzvišenom, pa nas Allah neće na, po teoriji pitati. Nego po našoj praksi, našom, našem životu. Naša vjera je podijeljena na tri dijela. Ubjeđenje, ispravno vjerovanje, ono što ti misliš i znaš – o svom gospodaru i onom svijetu i tvojim obavezama prema njemu na ovom svijetu. Obredoslovne ibadeti, ispravne molitve ili obaveze roba prema rabu. I treća stvar koja sva spada znači u moral, jer je ili stvar koja je moralna, to je u srcu, ili ono što izlazi iz njega, proizilazi iz toga, a to je odnos prema stvorenjima. Tako da je ahlak i edep čine trećinu naše vjere. Trećinu svih propisa. I to nije mala stvar. I to nije nešto nebitno. I to nije nešto zanemarivo. I to nije nešto čime se sunetlije ne bavi. Naprotiv, svaki propis te malo, pomalo odgaja, usmjerava, čini drugačijim čini posebni, čini islamski. I ona je koga ispravno vjerovanje ne odgoji ili koga Allah preko ispravnog vjerovanja ne odgoji, taj odgoj naći neće. Nigdje. Zato i ove stvari, i ovi propisi, i ove osobine o kojima ćemo govoriti večeras, proizlaze iz morale jednog muslimana, onako kako ga Allah hoće a kasnije ćemo prijeći na direktne stvari koje se tiču. Ovdje želim napomenuti razliku između morala i edeba ili bontona. Ahlak i edeb kod nas se često miješa, te iste stvari. Ahlak ili moral je ono što je u srcu. A edeb je ono što se pokaže. I to ne mora biti vezano. Treba je u slamu da bude, a ne mora značiti da ako se neko lijepo na tebi ponaša, da se smješka, da je zaista moralna. Ne. Može biti jednostavno, znači, istrenirano da ne kažem odgoj, nije to ni odgoj. To je trening. To je korist. To je munafiklo ako se samo na to svede. Ako ovaj, ta dijela i te riječi ne prati ono što je u srcu i nije osnova toga, onda od toga plaho nema koristi. Ima koristi za ljepši, lakši, ugodniji život na Dunjaluku. Lakše i ljepše obhođenje. Ali nije to to, jer temelj islamskog morala je da želiš svom bratu ono što želiš sebi. Da voliš drugom ono što voliš sebi. Da mu misliš što bi sebi mislio i da mu govoriš i pričaš kako bi volio da tebi govore i kad ga motivišeš i kad ga ložiš i kad ga postičeš i kad ga strašiš i kad ga upozoravaš i kad ga opominješ da to bude na način kako bi volio da se tebi radi. Allah subhanahu wa ta'ala uglavnom propisao te načine pa kad se držimo šerijata bit će kako treba. I kad prema njemu djeluješ, i kad s njim dijeliš, i kad od njeg tražiš, i kad njemu daješ, bilo da ga pomažiš, ili mi njegovo pravo vraćaš, da to bude na način kako bi volio da se tebi radi. Kogod ne zna kako da postupi po nekom pitanju, a tiče se odnosa njega i drugih stvorenja, ne znaš propis, nisu učio, ne možeš nazvat pitat, trebaš momentalno da djeluješ, samo sebe zamisli na drugoj strani. Nećeš pogriješiti Postupi kako bi volio da se prema tebi postupi i kad se ljutiš, i kad se svađaš, i kad kritikuješ, i kad voliš, i sve ostale stvari. Zato kaže šeheh rahimahullah, ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. Zatim oni, ko oni? Oni koji slijede Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, koji su odlikovani time da su probrani odnosno na ostale koji su pripravnici spašene grupe u hadisu nazvane o čijim osobima svo vreme već više od godin dana govorimo, kaže, pored ovih temelja, a temelji su ono što smo govorili prošli put, Kur'an, sunnet i konsenzus. Kad kaže šeh u zadnjoj rečenci, oni kaže vagaju svoje i tuđe postupke na ova tri temelja, na osnovu ova tri principa. Uporade sa Kur'anom, za onim što je došlo po tom pitanju Kur'anu, sunnati i koncensusu, pa kažu, pogodio sam, pogodio si, promašio sam, promašio si. Kaže, pored tih temelja, oni naređuju dobro, odvraćaju od zla i to onako kako je to propisano ili kako to obavezuje šarijat. Kako je to šarijatom propisano, odnosno obavezno. I veoma bitna rečenica ovu rečenicu, ovaj dio rečenice, ala matu džibuhu šarija, onako kako je to šarijetom propisano. Učenjaci komentarišu u tomovima. Jer kažu, šeheh je ovdje skratio. Ovo je tema za sebe. Ovo je nauka za sebe. Propise pozivanja u dobro odvraćajno zlo. To je nauka čitava. Ili tema čitava. I da ne bi sad spominjao uvjete i prepreke i situacije i ostale i vrste ljudi i vrste propisa, šeheh kaže, oni to rade po šarijetu pola onako kako je propisano. I kad šeh kaže oni to rade onako kako je propisano, onda automatski šeh ograničava sve one koji su se upustili u tu stvar. Ili su zahedi po pitanju te stvari, neće da se u to upuštaju. I vraća ih na ovu stvar. Kaže im, ima nešto što je propisano. Pa ili to radiš, a onda moraš raditi onako kako je propisano. Ili to ne radiš, pa si griješan jer ne radiš nešto što je propisano. Ne možeš i ne smiješ ni pretjerat, ni ne dotjerat. Nego moraš umjeren biti. I po ovom pitanju koji po svakom drugom. Kaže, morune bil ma'rufi wa jenhevne anil munkeri. Naređuju, odnosno pozivaju na dobro i zabranjuju, odnosno otklanjaju, to je sprečavaju, odvraćaju od zla šta je dobro, a šta zlo. Allah subhanahu wa ta'ala je propisao pozivanje i naređivanje na dobro i ima razlike među pozivanje i naređivanja i propisao je zabranjivanje, otklanjanje, sprečavanje zla. I spominje uzvišenje na nekoliko mjesta u Kur'anu kaže kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna anil munkar Vi ste najbolji umet koji se pojavio, koji je izveden na zemlji, eh, s ljudima, pred ljude, koji se pojavio među ljudima, zato što naređujete na dobro i zla. I još na tri mjesta čini mi se u Kur'anu, Allah subhanahu wa ta'ala spominje ovo, nećemo duriti. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže u hadisku i bliži na muslimu svom sahihu, من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان كود باس فيدي زلو نكغا بروميني روكم أكو نمجن دا يزيكم أكو نمجن دا سرسم إتوية نايسلابي فيدي إيمانا إما يدرقي حديثي u kojima se između ostalo kaže ili ćete mi ovaj, sprečavati zlo ili će vas sve belaje zanesiti parafraziram niz hadisa i njihovo značenje, da ne bi smo širili, ponovno kažem. Uglavnom, pozivanje na dobro i odvraćanje od zla je propisano Kur'anom i sunnetom i kaže islamski učenjaci, složila se ulema da je to obavezno u šarijetu općenito. Obavezno umetu. A spomenut ćemo kad je obavezno na pojedince i kad ta obaveza tiče se pojedinaca i u kojoj mjeri, inša Allah. Pa dobro, ako je dobro, šta je dobro? Znači, samo to. A pa ćemo pozivati na ono što ja vidim ono kao dobro. Onaj koji nam je propisao naređivanje dobra i odvraćanje od zla, daje je odredio što je dobro i što je zlo. I on govori o tom dobru i tom zlo. A ti što ćeš raditi u svom slobodnom dijelu, tamo gdje je ovaj, dozvoljeno, to je tvoja stvar. Međutim, nećeš postići sevap i nećeš izbjeć grije. Sve dok ne budeš pozivao na dobro i odvraćao od zla. I dobro po definiciji ono što je Allah propisao, bilo farzom ili pohvalnim, dakle vađi bi mu steha bi sunati, a zlo je ono što je Allah subhanahu ta'ala zabranio, bilo kufrovi i neharami. Ponikima ulazi mekruh i ponikima ne ulaze, što za mekruh čovjek nije griješan ako ga uradi. Amen. Tako da, zlo je ono što je Allah zabranio, a dobro je ono što je Allah naredio. I to dobro i to zlo, odlika sljedenika pravoga puta je da narečuju ili pozivaju na dobro, a zabranjuju ili odvraćaju zla. I namjerno pravim razliku. Iako je došlo u Koranu i sunnetu emr. A emr može biti naredba, s tim da ta naredba može biti u smislu obaveze ili pohvalnosti. Zato što postoji razlika po pitanju svakog pojedinca, kao i vremena i prostora, u smislu obaveznosti ili pohvalnosti, naređivanja, odnosno pozivanja do, na dobro i odraćanja od zla. Pa nekad je čovjek obavezan da naredi, a nekad je obavezan da pozove, a nekad je obavezan da šuti. I nekad je obavezan da zabrani, a nekad je obavezan da odvraća, da nagovara se to ne čini i nekad je obavezan da šuti. I zato učenjaci kažu da naređivanje dobre odvraćane ozla je propisano. Onima koji imaju snagu, silu, uticaj na one koji ga čine pod njihovom vlašću. Pa je vladar u državi obavezan da naređuje na dobro odvraća ozla. I otac u porodici obavezan da naređuje dobro odvraća. On ne poziva, on naređuje, on zabranjuje. Nećeš kod mene tu, u mojoj državi, u mojoj kući, u mojoj firmi, ako se radi o radniku i tako dalje. Dok ostali pozivaju, I obavezni su da pozivaju pod uvjetima koje ćemo spomenuti kasnije ako Bog da. A ne naređuju, jer ne imaju vlast nad njima. I ne mogu ispriječiti. Pozivaju da se dobro čini, nagovaraju. I odvrće od zla. Dobro, ja spomenu malo prije počeo s moralom. Ima ovo veze kako je s moralom ljudima. A? Što mi naređujemo na dobro odvrćamo zla? Koji je bio četvrtak s nama, pošto imali smo sličnu temu. Koji su razlozi zbog čega mi to radimo? Zbog nagrade. Zbog nagrade. Sevapa. Sevapa. Samo. Zbog Allah i obaveznost. Zbog sveta. Ha? Naređeno. Naređeno. Ne želiš, zamršiš u ženu. Aha. A to, na što se odnosi? Jel ti Allah rekao, nemoj želiti odmah da završi u ženu? Pa to je ljudsko. Jel to je ljudsko? Da, to je prirodno, kad kažeš da će pasti. Iz vjetskih i ljudskih razloga mi to radimo. Nikad vidimo da je šaht otvoren. Neko skinuo poklopac i čovjek ide i kuca poruku drago i ne vidi gdje stoji. Mi onako instinktivno kažemo stani bola, nemoj pade. I nije insan kako treba ako to neće raditi. Ne želiš čovjeku da propadne u šaht. A kako da mu želiš da propadne u žehenne? Da nije naređeno. Da nije pohvalnim učinio, učinjeno vjernici bi to širili i radili. Onaj ko je osjetio slast imana, želi da ga svako osjeti. Onaj ko je počašćen spoznajom o pravom putu i pomognu da krene bilo kako tim putem, želi da svi budu oni. I zato neka znamo biti naporni, ali to se vraća na nešto drugo, o čemu ćemo kasnije malo, jer ne znamo pravo, a imamo žene. I pravi vjernik ima želju da se svi spasi kad je on spoznao da ima put spasa i vidio gdje je put spasa, on želi da se svi spase i to je ljudsko i to je onaj moral. Što voli drugima, što voli sebi. A recimo da je to temelj islamskog morala. A zatim je Allah subhanahu ta'ala to još naredio. Pa se osjećaš grešnim ako to ne uradiš. I osjećaš se znači da si sevap dobio ako to napraviš. Pa se trudiš iz vjerskih razloga da to učiniš. Onda je kad si lijen i kad se ne radi, i kad nije baš situacija, opet to uradiš po pravilima. Kaže, oni pored ovih temena naređuju na dobro, to jest ako imaju vlast i utjecaj, ili pozivaju na dobro, nećemo plaho oko ovoga sad, bit će možda nekad kasnije posebna tema nevizano za ovu knjigu, i sprečavaju, zabranjuju odraće od zla, shodno situaciji i stanju, ana ma tuđibuhu šari'a, po šarijaskim pravilima. Imaju tu pravila. Nije Allah rekao samo pozivajte ili sprečavajte i ostavlja nas. Jer da je samo tako rekao, stanje bi bilo onako kako je danas među nama. Ali nije do Boga do nas Jer mi upravo sad, znači muslimani danas, i sve islamske partije i pravci, i pojedinci upravo znači su se podijelili po ovom pitanju na tri glavne strane. Prvi su oni koji kažu nije obaveza pozivati na dobro i ne tiču se nas drugi ljudi i da Allah ti uputio bi. I još neke druge stvari, pa kažu mudrost je kad ti spoznaju, skupljaš i puniš u jednu veliku kacu, u jednu veliku bure, a ono kapa, jer znanje ne ide nikome puno. Pa kad dođeš, ako nekad tokom života osjetiš da ono preljeva, ono što prelije, kaže ti daj drugima. Ovo nema ni šerijatske, ni druge logike. Jer nema osobe koja će reći, e ja sam sad pokpio svoje znanje, imam viška. A znanje je propisano kao sredstvo, a ne cilj. Da se po njemu radi. Ako sam ja nešto naučio i počeo to promjenjivati i znam da tako moram ili treba i vidim od toga koristi, na meni je i ljudska i vjerska obaveza da to širim drugima. Ne moram čekati da popkupim svo znanje svijeta, pa da ono još preli nekud od nekud. Pa da ja onda to dijelim drugima, ako šta bude viška, ako ne bude, alhamdulillah. I to je jedna znači strana, nećemo imenovati oni tvrde i odustali su od pozivanja, imaju svoje krugove gdje oni šire znanje postepeno po krugovima svojim ovaj učenicima. Ne znaju svi sve, ali kad, kako raste i napredi i staža stiže, on njemu daju više i više, ali ovaj, pojenta je da su odustali od naredbe narečivanja ili pozivanja na dobro i odvrćanja u zlo. Postoje drugi, i tu su tri, četiri sekte uvrštene, koji smatraju isto što smatra ehli sunnet al džemaat da je obaveza u osnovi naređivati ili pozivati na dobro, odvraćati od zla. Pa jedni kažu obaveza je naređivati. I svi moraju naređivati. I svi moraju zabranjivati. I nastane nered totalni. Jedni kažu obaveza je samo pozivati. Jedni kažu ovo ili ono. Ali pojenta je da su svi složni na jednoj stvari da nisu uvrstili tu da ima i metoda pozivanja i metoda naređivanja i uvjeti i prepreke, a ne, znači da je propisano i kakvo će naređivanja, ne samo naređivanja. I kakvo će zabranjivanja, ne samo zabranjivanja. I zato to rade na svoju ruku. I zato imamo više štete nego koristi. I čovjeku ne može jasniti da on, iako se poziva na Kur'an i Sunnet, pravi nerijed pravi nered sebi i drugima. Čak, znači, pravi problem širenju Kur'ana i sunneta, zato što on samo vidi hadis kod vas, vidi dobro, neka ukloni zlo, neka ukloni rukom, i on ne zna ni za što drugo, ni njega zanima što drugo, ni to ne će više da sluša. A nije da nije inteligentan, da ne može, nego neće da sluša. I dobro I ti ne otklanjaš, ja otklanjam, ja sam u pravu, ti su krivu i završeno. Šta je rezultat? ili glavna stvar na koju se vade, hadis je jasan. A jasni su i drugi propise. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu kaže i ovaj ajet vredi, ama baš za sve situacije. La yukellifu Allahu nefsem illa vus'aha. Allah ne optereći nikoga preko njegove mogućnosti. Fattaku Allahe mestata'atum. Bojte se Allaha koliko god možete. Što ne možeš ni ne moraš. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu kaže nemojte vrijeđat božanstva onih ili nemojte vrijeđat psovat one koje obožavaju pored Allaha ako će to ako će oni time fa yasubu Allah adban bi ghairi ilm ako će oni time kaže ili zbog toga psovat Allaha Na mnogim mjestima drugim je propisano i Allah subhanahu wa ta'ala sam se smijava sa njihovim božanstvima i poslanci su to radio, Ebu i Omer i drugi. Ali u jednoj situaciji Allah zabrani. Ako znaš da osoba koju ti budeš kritikovao njegovog kipa, uzvratit će ti pa će ti vređati Allaha uzvišenog, nemoj to rad, ne smiješ. Allah zabranije. je nešto što je propisao. Zato što je šteta neće. I niz drugih dokaza, nećemo ih sad plaho spominjati, koji vode do onoga što se zovu uvjeti pozivanja na dobro odvraća na Prvo je sposobnost da budeš u stanju. I zato ako nisi u stanju da narediš, možeš da pozivaš. I to je uvjet za sve ibadete, pa ga nećemo da napominjati posebno. Nego učenjaci kažu, postoje uvjeti prije dijela, tokom dijela i nakon dijela, koji se svodje na tri stvari. Znanje, blagost i strpljivost. Znanje nam treba prije dijela, prije greha koje vidimo da neko čini. I to znanje su znanja, a ne jedno znanje. Mora znaš šta je Allah propisao ili šta je Allah zabranio i kome je Allah zabranio moraš znat i biti ubijeđen, kaže, ko od vas vidi dijelo, da je zaista taj insan to učinio. Ako nisi siguran, moraš pitati. Kaže poslani sa Osrem, kad je vidio ashaba da ima narukvicu, kaže, šta ti je ovo? Kaže, od toga i toga, o slabosti. Kaže, skini to, baci to. To je samo slabost povećana. Prvo ga pita, šta je, sa što to nosiš? Nije isto radi ukrasa i radi suje vjere. Pa ako ne znaš, pitaš. Mora znat jesi li obavezan ili nisi. Je li ima tu razilaženje ili nema. I tako dalje. Ako hoćeš se u sudi da pričaš, da pozivaš, da kritikuješ, da napišeš komentar na Facebooku. Najveći oduzimač vjeri onima koji su duže ovjerije Facebook. Znači nagriza je ko ne znam šta nema lakše stvari za naučiti vjeru i popraviti se ovjere od njega danas. Dostupno milion stvari. A kad insa se misli da je pokupio svo znanje svijeta, pa počne u njeg da preljeva iz one kace, ovaj, pa počne onda širi svakome, e onda Boga mi ide naopako sve. I onda se upušta u komentare i u sudo ljudima i priče i prigovore i rasprave i kritike i više od toga ovaj, sa ono, ono frtal, ma nije ni frtalj znanje što ima, i to često pogrešno ovaj, nasađenog, moram se ovako izražavati, ja šta god da kažem, malo Zato čovjek mora da zna. Pa na primjer, evo jedan prost primjer, u danu Ramazana, ne kritikuje se svaka žena što ne klanja i što jede. Jer imaju žene dane kad ne smiju klanjati i ne smiju postati. Znači nije dovoljno samo da znaš da je Ramazan i da znaš da ko neklanja nije musliman i da sad koga god vidiš da jede i plus bolestnice, plus musafir, plus druge situacije. Jer dešava se puno ružnih stvari od ljudi koji nauče dio propisa, a ne nauče cijeli propis ili ne nauče kad hoću pojašnjavati tog propisa. Pa se desi da u muslimanskim sredinama pokupe čovjeka s ulice i malte ne ga unesu, ne fizički, nego ono, hajde šta stojiš tamo, amo, Tre, dok čovjek dođe u, u džamiju, tek onda im objasni da nije što ima. I onda mu se treba izvinjavati, jer svi klanjaju ti nekada, ti tu stojiš, ne možeš tako, hajde ovamo, tamo vam, za ruku, pod ruku, priča, potom kad se radi o nekim institucijama ili službama za to zaduženim, i dešavalo se da čovjeka unesu u džamiju, malo te ne, ne fizički, ne bukvalno, natjera, ali tako ga pokupe, da čovjek svoj da vam objasni, da kažem, da ovo, dano, a oni pričaju, ne daju riječ reći, i onda čovjek uči sve džamije, kaže, ja nisam musliman, hajde sad izađe, izvini, i tako dalje. Pa čovjek mora da nauči da je neka stvar haram. Ne, možda jest, možda nije ja mislim. Pa osudi čovjeka za nešto što misliš. Da je njemu haram čini tad. Jer ima ljudi koji imaju dozvoljeno nekad nešto. Da je on zaista to učinio. Da vidiš, a ne da se učini. Možda jest, možda nije. Vidio se ga nosi neku flašu. A za šta je u flaši, Bog zna. I odmah ću ga osuditi, napasti, tako da. Zatim druga stvar, prilikom kritike. A obaveze, pazi, najbolje bi se bilo ne, ne miješati ko oni prvi. A ne možemo. Propisano mi je da se trebamo miješati kad možemo. Ali pod ovim uvjetima. Onda drugi uvjet nakon znanja je blagost. Da to bude blago, kao što kaže poslanik sallallahu a nehi veselene u vjerodostojnom hadisu, nije blagost bila ni u čemu da ga nije ukrasila i nije nigdje falla, a da ga nije unakazila. Če znači, ono što je propisano, što je u redu, što je ispravno u osnovi, ako nije s blagošću prezentirano, Osim onda kada je propisano izuzetak, u svakom pravilu ima izuzetci, alhamdulillah, pa postane se znao da upozorava na ljude i da galami iz mimbera, da mu se lice zacrveni, a vene oteknu, napnu, ko prsti, na vratu. Kad situacija to zahtjeva. Ali osnov je bio blag. Tako da blagost nigdje nije, znači, bila da ga nije ukrasila, i nigdje nije falla da ga nije unakazala, kao što kaže postani sallallahu alaihi ve sallam, i zato kad priđeš čovjeku, i vidiš ga da čini grijeh, ti možeš biti između dvije stanja i to se direktno na tebe reflektuje. Musliman je ovaj, a, vjernik je ogledalo vjerniku, pošto je došlo u hadisu. I to ima puno značine. Jedno od značine je ovo. Ti možeš sada da se ozoholiš i da se digneš i da kažeš kako to radiš i šta to radiš. Prije sve da pomisliš. Kako on musliman može to raditi? A ne bi ja to nikad. I sad čekaš koji mjesec ili godinu pa se nađeš u istom dijelu. I Allah neće zaboraviti kako si ti zaboravio. Ili možeš da ga sažališ, da mu se smiliješ, da ti bude žao što to radi, da se prepadneš za njega, ode čovjek u džahenem, pa da mu priđeš s milošću. U startu, znači ono što te tjera da kreneš, pored obavezi, izvjesnosti, može biti oholost ili milost, poniznost. Da mu želiš da bude kao ti, a ne da propadne. Zatim način kako ćeš to reći. Možeš odozgo ili ljudski kako bi, ili možeš još da napraviš uvoda, jer ti bi sigurno volio da se tebe upozori na lijep način. Pa je to bitna blagost i ona puno koristi. I zato je došlo u hadisu poznatom u sahihu, da u onoj priči o Beduinu i njegovom dijelu, pa kad je poslije klanjao poslanikom, sallallahu alaihi ve selleme, kaže, čuo ga je da, da dovi u namazu Allahumma ihfirli wa ihfirli wa Muhammada wa wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Allahumma ismilu se meni Muhammedu i nemoj nikom drugom. I svi su kada drugi izvrijeđali. Pa je on pomislio da tako treba, pa kada mu poslati sebi, sad, su, sad si suzio nešto što je preširako. Ti ćeš Allahom milost na dva čega su, to je nemoguće, hvala Allah. Ali je tako osjetio da treba da dovi zbog postupka onih koji su pravo bili s jedne strane, ali ne na, na način kako su to uradili. I treća stvar je sabor. A sabor nam treba prije, tokom i poslije. Prije da naučiš zbog sebe, a zatim da drugog upozoriš, da naučiš šta valja, šta ne valja, kad nešto treba, kad ne treba. I cijela vjera, cijeli život insan sabori i učenju vjerskih propisa i nikad ih neće naučiti sve. I uvijek mora da uči, nikad neće reći sad ja ne moram više, sad je na meni samo da radim, meni. Ko to umisli, taj je već krenuo putem propasti. Zatim sabor da čovjeku kažeš javno, priđeš, umješaš, ukliziš mu život, ne znaš kako će raditi. Priđeš mu i sad nemoj ovo deo. Nije jednostavno. I treća stvar, u većini situacija, mi to znamo unaprijed, neće odgovor biti da te Allah nagradi, nisam znao, ne bi će biti neki odgovor tipa šta se miša, šta te briga, brin se o sebi, fasovat ćeš i tako dalje pa čovjek mora da osabri na onome što slijedi nakon toga. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala suri Lukman, kad Lukman savjeti je sina, kaže mu, Ja bu ne jeqim iz sanata wa amur bil ma'rufi wa nha nal munkeri waspir ala ma asabake inna tarike min azmin umur. O sinko, naređuj na dobro, odraćaj ozla. E, obavlja namaz, naređuj, do, pozivaj na dobro, odraćaj ozla i osaburi na onome što te kaže, zanesi. Jer neminovno je da sabor dolazi nakon ovoga. Valja osaburiti valja podnijeti. A o tome smo govorili nedavno, pa nećemo se puno zadržavati na ovome. Ovo su uvjeti, osnovni. Kad čovjek i kako čovjek može prići da bi ispunio obavezu. I sve ono što se kosi sa ovim je neispravno. Čovjek ima grije u pokušaju da uradi se vap. I čovjek, i to nije čudo, u našem šerijetu, šta god uradiš, naopako, nakaradno, od onoga što je propisan, tebi se grije piši. I tu ti nije te pomaže ni malo. Zato kad bi čovjek namjerno klanio pet rekiata umjesto četiri ili tri, ne bi bio priznat. I ne samo da ne bi imao sevap za namaz, nego bi imao grije što je to uradio. I kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Nur za one koji vide blud svojim očima i ne dovedu četiri svjedoka. Znači isti ljudi govore, vidjeli ljudi. A ne smiju da pričaju, zabranjeno im po šerijetu bez četiri svjedoka. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, ako ne dođu sa četiri svjedoka, fa ulaike inda Allahi humul kadibun, takvi su kod Allaha lažovi. Allah zna da ne lažu. Ali se računaju ko lažovi, da je propisano da kad je, kad je izbičuje, ko lažove, ko oni koji potvaraju i da se upišu tamo po fasici, ko lažove, da se svjedoče ili ne prima, osim ako se pokaju i više im se grije što, što su prekršili. Kršenje šarijatskih pravila je grije, bez obzira na nijete. I tako isto upozivanje na dobro i odvraćanje od zla, ko misli to na svoju ruku rad, već je u grihu prije nego krenje. Zato što sebi dozvoli nešto što je zabranjeno, a zatim kad počne rad, napravit će više balaja nego koristi i pritome će znači ovaj pritome će biti za sve što napravi poseban grije. Također od uslova za naređivanje na dobro i odvraćanje od zla je da se time ne proizvede veće ili slično zlo ili umanji neko dobro. Pa čovjek kad vidi zlo, iako zna da će otklanjanjem tog zla, neće postići korist, a napravit će štetu, ili napravit će istu štetu, ili veću štetu, neće pristupati tom dijelu, nego će prešuti. Tele mi je obraza da šuti, a ne da radi. Ovo je otkratko, znači pojašnjenje ovih riječi, ono što obrađuje šarijet, iako je ova tema puno veća od toga, ali ono što je najbitnije da se izvede iz ovoga, je da oni koji su spoznali riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kao što kaže u hadijskoj bliži Bukhari u svom sahihu, kullu umeti jedhununa al džennete illa man eba, svi će, svi će, kaže, iz mog umeta ući u džennete, osim onaj ko odbije, kila men jeba, ja Rasulallah, kažu, ko će odbiti Allahu poslanče, kada men ta'ani dehal al džennete, wa men asani faqad eba, ko mi se pokori ući u džennete, ko mi se, ko mi odbije, ili ko mi se ne pokori, koji bude nepokoran, taj sam odbio, neka znaju da se ta pokornost odnosi i na ovu stvar i na sve druge stvari i da musliman kad pobije najveću blagodat, to je uputa, kad bude počašćen time da shvati šta je pravi put, da ima pravi put, kad bude mu jasno osvjetljen pravi put s poznajama kojima je Allah počastio i uzdigao nad mnogim stvorenjima drugim, mora da zna da ne smije biti sebičan i da je sebično zabranjena u dunjalučkim stvarima, dunjalku da Allah ne vredi ništa, a kamo li po pitanju vječne sreće i mora to da širi, ali to širenje neće biti ispravno ako ne bude urađeno onako kako je propisano. I zato kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, a ovo su ima svaki njegov sledbenik kao što je u hadisku bližma muslimu svom sahihu, kaže primjer mene i vas je kao primjer čovjeka koji zapali vatru, naloži vatru, pa kaže leptiri i mušice počnu da dolaze na tu vatru, da prilaze. Pa ih ja, kaže, odvraćam od te vatre da se ne sprže ili taj čovjek ih odvraća, a one i dalje prolaze. Kaže, ja hvatam vas da ne idete u vatru, a, ti mi, a vi mi, kaže, izmičete iz ruku i sami u vatru hrlite. Poslanik sallallahu alaihi ve sellem je poslanik milosti upravo zbog ovih stvari i svaki njegov sljedbenik mora da ima milosti i mora da zna da ga se tiče vjera ili nevjera drugih ljudi, onoliko koliko je mogućnosti prije svega i to da to pokušava dostaviti na najlepši mogući način, to jest onako kako je propisano, jer ne može čovjek nakon farzova rad bolje dijelo od toga da jednog insana pozove i da mu se odazove na pravi put. Kao što kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, da Allah tobom uputi jednog čovjeka bolje ti od najvećeg blaga Kao što je došlo u značenju hadisa. Zatim šeh kaže, ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء إبرارا كانوا أو فجارا ويحافظون على الجماعات. Kaže, smatraju ispravnim uspostavljanje hađa i borbe i džuma i bajrama sa vladarima pobožnim ili grešnim i vode briku o džematima. Ovo je ono što se nakon prvog dijela o pozivanju na dobro odraćajne ozla može svest pod parolu bratstvo i jedinstvo. I niko bolje nije odradio i razradio i donio i primijenio bratstvo i jedinstvo od islama i muslimana. Jedino mi imamo obavezu bratstva i obavezu jedinstva i to onog pravog. Allah nas stvorio, zna kako funkcionišemo, zna šta nam godi i šta ne godi, zabranje nam ono što nam smeta, što nam nered pravi, propisa nam sve ono što nam koristi, ne vam samo da primjerim. Ako primjerim, bit će obraće. I Allah kaže, nema mu'minu ne ihva. Zaista su vjernici braće. I spominje još primjere, nećemo moći večera stići, već smo uzeli puno vremena, ali bit će ako Bog da uskoro. Primjere kakvi su muslimani kao braća i šta znači bratstvo. Zatim je Allah subhanahu wa ta'ala propisao niz propisa vezani za jedinstvo, ujedinjavanje i upozorio na razjedinjavanje, podvajanje, cijepanje. I to je jasno definisanom Kur'anom, sunnetom, koncensusom islamskih učenjaka i u svakoj knjizi od islamske, islamskog vjerovanja, islamske akide, od prvih knjiga, od prvih 1200 i nešto godina koje su pisane, do današnjeg dana je spomenuto. Jedni od drugih prepisuju zato što naša vjera lanac, prenoslanca. Mi ne izmišljamo ništa. Ali stoji to fino navedeno. I to nije ispolitizirano, i to nije sektaški kao što neki žele reći, zato što su pogriješili po tom pitanju, nego je obaveza muslimanima da se ujedine na svemu na čemu se slažu. Obaveza. Da se drže zajedno. Ondje gdje moraju. Pa ako se neko podvoju nekim stvarima, imaju pravila kako se prema njemu obhodi, ali ostaje ti brat sve dok je uvjeri i ostaje ono pravilo pomažite se na dobročinstvu i bogobojaznosti, a nemojte se pomagati na griješenu i neprijateljstvu, nepravdi, onoliko koliko se slažimo, koliko su mi ispravni, koliko možemo da zajednički radimo. Obavezna je saradnja među muslimanima. Kaže, smatraju ispravnim uspostavljanje hađa i borbe i džume i bajrama sa vladarima pobožnim ili fuđar. Fuđar znači ekstra griješni. Ti znači najbolji ali ne nevjernicima. Znači nije bitno koliki je grije, samo da nije nevjesto. I to je definisano hadisima u muslimovom sahiju, baš ovako. Šta znači ovo? Muslimani su živjeli u islamskoj državi, u islamskoj šerijetskim državama, u hilafetu. I to je osnovno. A ispravno je da žive u podvijenim državama i muslimani su iako i ne žive u islamskoj državi. Ali osnova je to bila. Pa islamska država imala islamski sistem na čelu sa islamskim vladarom. Taj čovjek može biti pobožan, manje pobožan, malo griješan, puno griješan, ekstremni griješnik. Ako taj čovjek, a on uređuje sistem, naređuje, poziva, zabranjuje, postavlja pravila, postavlja imame, postavlja sudije, proglašava obaveznom borbu, poziva na odbranu države i tako dalje i tako dalje. Ako taj čovjek je grešan, onda postoji niz sekti u islamu koji kažu ne nema ja mislim njim ništa. Naproti treba se odvojiti, neki kažu. Pa su ljudi pravili sela unutar hilafeta. Pa su ljudi devetorica znali otići u planine po, biva po bunice protiv hilafeta. I bilo je svakakvih čuda to kroz istoriju islama. Zato što su govorili, nema mi s ništa, on ne greša, on se ne pokorava. Pokoravat ćemo se, kada se ne, dok se pokorava, a nećemo kad se ne pokorava, to je ispravna parola, samo pogrešno razumije neko mnoge druge stvari. Pa s obzirom da je on grešan, mi se neće u njemu pokoravati ni onome što je dobro. Kaže Allahu poslani sallallahu alaihi sallam, la ta'ata li mahlukin fi ma'asijetil khaliq. Nema pokornosti stvorenju grešenja prema stvaritelju. Kad ti poziva na grijeh, nećeš ga poslušati. Ali kad te taj grešnik poziva na dobro, moraš s njim zajedno raditi. Ako ti je vladar, moraš ga slušati, moraš mu se podčiniti. Pa su li muslimani, znači, tako sistemski organizovali putovanja na hađu često bi vladar predvodio tu karavanu i zajedno bi išli. Puno je lakše kad zajedno idu zbog drumskih razbojnika, zbog svega, pogotovo u prijašnjim vremenima, kad je toga bilo puno. Ali pojenta je znači da ako bi se organizovalo odlazak na hač od strane sistema, dozvoljeno je ispravno da se s njima ide na hač, to je pojenta ovih rečenica, bez obzira da li bi bili griješnici, da li bi bili novatari, sve nisu nevjernici. Jer to znači fuđara. Isto tako kad organizuju džumu, kad organizuju bajrame, kad organizuju, odnosno, ja, kad organizuju borbu, prije svega ovdje se misli na odbranu, a i drugu borbu u islamskoj državi, naravno, ovaj, kad propišu, kaže vladari emiri prije svega. I na ovom, po ovom pitanju je došao niz hadisa i većina ih je u muslimovom sahiju, dakle nema, nema sumnje u njehovu vjerodostojnost, da ne bi neko mislio nešto drugo. Nažalost, mi ovo moramo pričati našim ljudima, moramo se objeđivati. Ovo je bilo normalna stvar u islamu stoljećima, osim ko pojedinaca. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Vi vidite čudne stvari, velika razilaženja. Vidite mnoge zulume." Pa kažu šta da radimo? Kaže: "Pokoravajte se. Čujte i pokoravajte se." Čujte i pokoravajte se, kaže, u lahkoći i teškoći. I kad vam je drago, kad je, vam je mrsko. Pa kaže, doći će vladari koji će činiti zulum. Pa kaže, hoćemo li ih maknuti, Allahu poslanče, kažem, ne. To je maknuti, misli, bobunom, kažem, ne. Sve dok klanjaju, ne. Sve dok kaže, ovaj, ne vidite kod njih jasan kufr, jasno nevjerstvo, zašto imate kod Allaha dokaz. Ne, u trećem hadisu, makar ti kaže, otimo i metak i udaro vratove leđa, čubiju. Ne smiješ se buniti, u smislu pobune. Ne, neće, neće reći tako treba, u redijem jezikom je nešto drugo. Ali pobuna i skidanje vladare i pravne cijepane države i slavljenje ne smije se o islamu. Sve dok je znači musliman, sve dok klanja, sve dok ovaj, i ono što on propisa od ispravnih stvari, poput organizacije džemata, džamija, džuma, bajrama, ovaj, putovanja, nahađ i drugih stvari, odbrane države, s njim je propisano i dozvoljeno učestovati i Ali Sunet je ubio bio na toj zajednici uvijek bio na toj zajednici, na, to jest na stavu da je obaveza biti dio takve zajednice. I na tome su fetve islamske učenja kaj kasnije kad se raspao sistem i kad su raspali se hilafeti i kad su nastale razno razne državice i kad su postavljene pitanja šta da radimo s njima, oni su takvi i takvi, rečeno je učestvujete s njima onome što je ispravno, a ne učestvujete onome što je neispravno u cilju očuvanja jedinstva i zajedništva. Kada boju hafidun ala džemaat i vode brigu o džematima. Ovdje se prije svega misli o namazu džematu. Sjećam se jedne anegdote od strane jednog naših brata na početku studiranja kad kaže mi smo ehli sunat al džemaat, to je sklanjan na sunat, idemo u džemaat. Ovaj, nije to definicija ehli sunata, ali jeste jedna od odlika, braće moja. Je jedna od osobina. Da, ako smo sunetli, najprije smo sklanjan u sunetli. Isto tako namaz u džamatu je obavezan onima kojima je obavezan u određenoj, znači udaljenosti od džamije i tako da treba već sama klanjati od džamije. I ako imaju opravdan razlog, ne, ne idu, ali inače idu. I potom se poznaje sunetlije, da se drže suneta u vjerovanju, u izgledu, u obredoslovnim badetu, u ponašanju, pa samim time i u klanjanju od načina klanjanja, vremena klanjanja, mjesta klanjanja i tako dalje. Isto tako ovo džemaat može znači zajednice, to je zdrže se zajednice, a to je ono što sam malo prije govorio. Ovo može i treba biti tema za sebe posebna, jer, nažalost, ljudi sebi dođu i umisle, a to su prvo Haridžije i Šije izmislili davno prije, više od hiljadu godina, i dan danas ti virusi postoje, a to je da ne moramo biti i ne smemo biti članovi zajednice ako ta zajednica nije 100% ispravna ili ako ta zajednica nije po našim nekim mjerilima i ne moramo slušati vladara ili pretpostavljenog ako to nije po, po našim ili po onome što znamo od vjere, ako odstupa i tako dalje. Poslanik sam sveme rekao dokle on smije da odstupa. Nije da mu je dozvoljeno. Nego šta je njegovo pravo kod nas, ako ga je Allah postavio, Allah daje vlast kome hoće, uzme kome hoće, Ako ga je Allah postavio da bu iskušao da bude vladar, Allah ga je postavio, onda je na tebi koji nisi postavio da budeš vladar, da budeš poslušan svemu što nije grije i da se ne odvajaš i ne podvajaš, nego da stanje popravljaš, to je ono malo prvo što smo o čemu zagovorili, a to je pozivanje na dobro i odvraćanje na zla. I zato šeh kaže sljedeće, وَيَدِينُونَ بِنَّسِحَةِ لِلْأُمَّةِ i kaže smatraju da je odvjere savjetovanje ili odnos ispravan prema umetu, a to će biti ako Bog da vjerovatno samo posebi tema sljedećeg predavanja, jer ipak ovo treba, mogu se ovo nabrati po 5 minuta i ići dalje, ali treba ove stvari malo opširnije završiti, pa ćemo ako Bog da prošli da govorimo o tome kad, kako, koliko se savjetuje, na koji način i kako se prema kome musliman sunetlije ophodi, kako prema pretpostavljenim, kako prema podređenim, kako prema sebi jednakim i ostalo. Molim Allah da nas pomogne da, to, da taj emanet prenesemo kako treba. Molim Allah da nas uputi na pravi put čvrsti na njemu i usmrti na njemu. Molim Allah da nam istinu pokaže kao istinu i uputi nas da je smenimo i zabudu poskaže kao zabudu i uputi nam da je, uputi nas da je se klonimo. Molim Allah da nas uputi da dok živimo Allah radi sebi i drugima dobro činimo, a kad smrtne muke dođu, da budu zadnje muke koje osjetimo i da u kaburu vječno počnemo da uživamo. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى